Nėra lengva atidaryti visus perlus. Pirmiau prisimink perlų numeriai ir tuomet atidaryk juos vieną po kito nuo pirmo iki devinto.